وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بارك محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala faya ibadallah enyi waje wa اعلموا ان المسلمين قد انقسموا بنسبه العلم والعمل الى ثلاثه اقسام فهموني kwamba hakika waislamu wamegawanyika kulingana na elimu na matendo katika mafungu matatu waislamu wote ambao wako katika hii dunia wamegawanyika katika mafungu matatu kwa mnasaba wa elimu na matendo minhum man ya'mal bima alima miongoni mwa waislamu kuna anayefanya matendo kwa kile ambacho alichokijua kwa kile ambacho amekisoma hadha huwa almuslimu alhaqiqi huyu ndio muislamu wa uhakika wa huwa ala tariqi alladhina an'ama Allahu alaihim na yeye atakuwa na yeye yuko katika njia ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao qala Allah ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala ihdina siratal mustaqima tuongoze njia ya wale ambao tuongoze katika njia iliyonyooka tuongoze njia iliyonyooka siratal ladhina an'amta alaihim njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha ni manabii kadhalika masiddiq wa kweli كذلك مشهيدي نا والي وتويما قال الله تعالى أما سمع الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حقيقه يولي ابي اتكيك ولمن تي الله سبحانه وتعالى نكذلك كم تيم تومي صلى الله عليه وسلم yeye atakuwa miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameoneemesha juu yao atakuwa pamoja na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameoneemesha miongoni mwa manabii kadhalika masiddiq wa kweli washuhada na mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala wasalihina na wale watu wema kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa anafanya matendo yake kulingana na elimu aliyokuwa nayo yani ametanguliza kutafuta elimu alafu baadaye akafuata matendo huyu mtu anakuwa pamoja na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao bali huwa almuslimu alhaqiqi bali yeye ndo muislamu wa uhakika kwa sababu anakuwa ametekeleza kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka kiweze kupatikana kwa yeye kama muislamu fayajibu ala kulli muslimin kwa hiyo ni wajibu juu ya kila muislamu an yataallama ajifundishe asome dini yake wayamala bima alima na afanyie kazi kwa kile ambacho alichokisoma ibada llah yenye waja wa Allah la yudharu ahadun biljahli ma la an yataallama hawezi kupewa udhuru yeyote ambaye atakaye kuwa mjinga pamoja na yeye kuwepo na uwezekano wa kujifundisha wa'lamu nafahamuni anna al hakika ya elimu minhu faradhu ainin katika hiyo elimu kuna elimu ambayo ni faradhu aini elimu ambayo ni kila mtu lazima aisome wa minhu faradhu kifaya na katika hiyo elimu kuna elimu ambayo ni faradhu kifaya fa faradhu ainin ya ibadallah faradh ain faradhi ambayo kila mtu inabidi yeye aweze kujifundisha na kusoma huwa maarifatullah ni mja yeye kusoma elimu ya kumjua mula wake subhanahu wa ta'ala muislamu ni lazima akae chini asome namna ya kumtambua mula wake azza fi ula wa fi ahli samaa kwa zile dalili ambazo ziko ndani ya Qur'ani kadhalika kwa zile dalili ambazo ziko katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama wa maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wasallama kadhalika elimu ambayo ni faradhu ain elimu ambayo ni lazima kwa kila muislamu kuweza kuisoma ni elimu ya mtu kumfahamu mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amjue mtume sallallahu alayhi wasallama ni nani kwa nini ametumwa kwa watu na haki yake yeye juu mtume sallallahu alayhi wasallama ni ipi wa maarifatu dini alislam bila adilla na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili kwa hiyo muislamu lazima asome dini ya Kiislamu aifahamu dini ya Kiislamu kwa dalili haya ni mambo ambayo ni lazima kwa kila Muislamu aweze kusoma sawa sawa ni mwanaume au mwanamke maadamu yeye ni mukallaf itambidi atenge muda kwa ajili ya kusoma vitu vya namna kama hii wala yakunu linsan ala haqiqatin min dinihi illa ba'da alilmi na hawezi kuwa mtu juu ya uhakika kabisa katika dini yake isipokuwa baada ya kusoma wa huwa alladhi yuziru almashakil elimu ndiyo ambayo inaondoa matatizo wanazaat kadhalika ndiyo ambayo inaondoa tofauti ambazo zinakuwa katika maisha ya watu wa ghairiha na mambo mengine wa ghairaha na mambo mengine yasiyokuwa hayo ambayo tumeyataja kwa swala kusoma haya mambo ambayo tumeeleza ni jambo la lazima kwa kila muislamu lazima atenge muda na kukaa chini asiwe anatosheka na kufanya ibada zingine akawa anapuuza swala yeye kutenga muda na kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala swala kutenga muda na kumsoma mtume sallallahu alayhi wasallama swala la kutenga muda na kuisoma dini yake hii ya uislam qala Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu amesema Abu Darda ما لي أرى علماءكم يموتون ننا نيني ميمي naona maulama wenu wanakufa wajuhalakum la yataallamun na wajinga wenu hawasomi lakad khashitu an yadhhab alawwalu wala yataallam alakhiru hakika nimeogopea kuondoka wa mwanzo ambaye ana elimu na asijifundishe wa mwisho ambaye asiyokuwa na elimu ولو أن العالم طلب العلم نلو من يلم وكتفوت يلم لزاد علما أنجزدش يلم ولكونايو ولو أن الجاهل طلب العلم نلو متم جنجا أتيكو يلم وكتفوت يلم لوجد العلم قائما أكتفوت يلم ومسماما ما لي أراكم شباعا من الطعام nina nini mimi naona mmeshiba kutokana na chakula jiaan min alilmi lakini mnajaa kutokana na elimu haya maneno anayasema Abu Darda radhiallahu anhu sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama anasema miaka hiyo ambayo alikuwepo anashangaa maulama wanakufa watu wenye elimu wanakufa lakini wajinga hawasomi lakini vile vile akasema kwamba yule mwenye elimu kama angeendelea kutafuta elimu angeongeza elimu aliyokuwa nayo lakini yule asiokuwa na elimu mjinga kama angetafuta elimu ingekuta elimu imesimama na angeipata lakini jambo ambalo lilikuwa limemshangaza zaidi ni kuona watu wanashiba kutokana na chakula miili yao inanawiri kwa kula kadhalika wanakuwa ni wenye kuwa na miili mikubwa kwa sababu ya kula lakini swala la kushangaza zaidi ni kuona wao wananjaa kutokana na elimu hii ni kuonyesha kwamba swala la kusoma ni swala la wajibu kwa kila Muislamu ni jambo ambalo linahitajika kwa kila Muislamu sio jambo la hiari kwa sababu swala mtu kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala sio kitu ambacho mtu anasema kwamba ah bwana kama mimi nisipojua hayo hakuna ninachopungukiwa hapana bali utakuwa unapata madhambi kwa kwa kutomjua Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kadhalika ni lazima usome umjue mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wewe kwa kuto kusoma utakuwa unapata madhambi wewe kubaki mjinga hadi kuwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam umjui kadhalika ni lazima usome kwa ajili ya kujua hii dini ya Kiislamu ambayo wewe unajinasibisha nayo wakati kila na hakika imesemwa ili satata an takuna aliman fakun aliman ukiweza kuwa alim basi kuwa alim wa in lam aliman fakun mutaalliman kama huwezi kuwa alim huwezi kuwa ni mwenye elimu basi kuwa ni mwenye kujifundisha tenga muda ujifundishe kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kumjua mtume sallallahu alayhi wasallama na kuijua dini ya Kiislamu wa illam takun mutaalliman na kama hautokuwa ni mwenye kujifundisha faahibahum basi wapende watu wenye elimu kuwa na mapenzi na wale ambao wamebeba elimu fa illam tuhibbahum fala tubghidhum na kama hautowapenda basi usiwachukie jambo la kwanza kabisa ilikuwa inatakikana kila mmoja awe alim lakini hilo likikosekana inabidi kila mmoja awe ni mwenye kusoma mtu mwenye kujifundisha kama hilo litamshinda basi awapende watu wenye elimu lao kwa kusikiliza yale wanayoyasema hilo haliwezekani kabisa basi asijenge chuki kuwachukia watu wenye elimu kwa sababu huenda katika watu wenye elimu kuna mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anawachukia na kuwa anatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi Allah subhanahu wa ta'ala anasema man ada li waliyan faqad adhantuhu bilharbi yule ambaye atekee kuwa amemuudhi walii wangu basi hakika ametangaza vita na mimi kwa hiyo ukajenga chuki na mtu mwenye elimu kwa sababu inawezekana akawa ni mtu ambaye ni walii wa Allah subhanahu wa ta'ala wewe utakapokuwa unachuki naye ukajenga uadui naye utakuwa umetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo pale utakapokuwa umetangaza vita na na Allah subhanahu wa ta'ala tafakari wa muislamu hali yako itakuwaje pale utakapokuwa una chuki na mtu ambaye ana elimu vipi maisha yako yatakuwa baada ya kuondoka katika hii dunia بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى hakika ilikuwa inatakikana kila muislamu afanyie kazi uislamu wake baada ya kuwa amesoma kila muislamu ilikuwa inatakikana matendo yake anayoyafanya ayafanye baada ya kuwa tayari ameshasoma na kile anachokifanya akawa anakifanya kwa elimu lakini matatizo tuliyokuwa nayo katika jamii leo watu wengi wako katika dini ya Kiislamu lakini hawataki kusoma bali wamekuwa ni njia ya kuzoea watu wengine wasisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hivi kumbuka wewe muislamu jambo lako unaloliweka mbele ya mwana wako ni jambo gumu kwa sababu unakuwa unasambaza shari baina ya waislamu takillah ya abdallah muogope allah subhanahu wa ta'ala ewe mja wa allah alkismu thani kigawanyo cha pili kulingana na masala ya elimu pamoja na amal man ya man ya'lam wala ya'mal bima alima kuna yule ambaye anayejua ana elimu lakini hafanyi matendo kwa kile ambacho yeye amekijua mtu anapokuwa hivi anakuwa anaingia katika kughadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala ghairil maghdubi alaihim usitongoje njia wale ambao wameghadhibikiwa juu yao wahum yahud nao ni mayahudi lahum ilmun wana elimu wala yaamaluna biilmihim lakini hawafanyii kazi kwa ile elimu waliokuwa nayo kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa na elimu akashindwa kufanyia kazi elimu aliyokuwa nayo anakuwa amejifananisha na mayahudi bali anakuwa katika njia ya mayahudi wakati kala sallallahu alayhi wasallama na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallama ashaddu an-nas adhaban mkali wa watu wa adhabu alimun lam yanfa'uhu Allah bi'ilmihi ni yule alim ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamnufaisha kwa elimu yake wakati kila na hakika imesemwa وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن na alim ambaye ana elimu yake lakini hajafanyia kazi ile elimu aliyokuwa nayo atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wale ambao wanaabudu masanamu hii ni kuonyesha jariba kubwa ya yule ambaye anayekuwa nafahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anayekuwa anafahamu yale ambayo ni wajibu kwake yeye kuweza kuyafanya katika hii dunia lakini kwa makusudi kabisa akaacha kufanyia kazi kile anachokijua huyu atakuwa ni mwanzo kabisa kuadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wale ambao wenye kuabudu masanamu fala ilmu bila amalin tariqul yahud kwa hiyo elimu bila ya kufanyia kazi hii ni njia ya mayahudi alqismu thalith kigawanyo cha tatu binisbati la ilmi wal amal kwa mnasabu wa elimu na matendo hunaka man ya'mal biduni ilmin kuna ambaye anayefanya matendo bila elimu kuna ambaye anaswali hali ya kuwa hana elimu ya swala kuna ambaye anafunga hana elimu ya funga kuna ambaye anatasaddaq lakini elimu ya sadaka hana huyu anafanya matendo lakini bila elimu قال الله تعالى amesema Allah subhanahu wa ta'ala wala dhallina usitongoze katika njia ya wale ambao wamepotea wa humun nasara waliopotea ni wakristo alladhina ya'buduna Allah bila ilmin ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila elimu walmuslimu alladhi ya'budu Allah na muislamu ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmin bila ya kuwa na elimu faqad shabaha an-nasara huyu amejifananisha na wakristo fala yanbaghi للمسلم an ya'budu Allah بدون علم haitaikani kwa muislamu kuwa ni mwenye ibada bila yeye kujifundisha ile ibada ambayo anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hizi nasaha kwa kila muislamu hakusemi watu wasifanye ibada la waendelee kufanya ibada lakini watenge muda wao na kusoma zile ibada ambazo wao wanazozifanya watenge muda wao kwa ajili ya kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala watenge muda wao kwa ajili ya kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallama watenge muda wao kwa ajili ya kusoma dini yao ya Kiislamu قال الحسن البصري رحمه الله تعالى amesema al-Hasan al-Basri rahimahullah والعامل على غير علم ما يفسد اكثر مما يصلح na yule mtendaji wa matendo hali ya kuwa hana elimu bila ya elimu anayoyaharibu ni mengi zaidi kuliko anayoyatengeneza mtu asiyokuwa na elimu siku zote matendo yake anayoyafanya anaweza kuona anafanya sahihi bali anaweza akawa na taasub kwa kile alichokuwa nacho bali akaona kwamba kile alichokuwa nacho ni sahihi zaidi bali inawezekana akawa anazungumza maneno mabaya kwa mtu ambaye anejua lakini kumbe uhalisia wa mambo mtu ambaye asiyokuwa na elimu hata kama matendo yake anayoyafanya ni mengi anayoyaharibu ni mengi kuliko yale anayoyatangani kuliko yale anayoyatengeneza bali kaifa ya'malu almar'u bishay'in wa huwa la ya'rifu bali vipi anafanya mtu kitu ambacho asichokijua vipi anadhania kwamba anaweza kutengeneza na kukifanya katika hali ya usahihi kabisa hali ya kuwa hakijui vipi mtu anaweza yeye kuwa na itikadi sahihi na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa yeye Mola wake hamjui vipi mtu atakuwa na itikadi sahihi kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa hamjui vipi mtu atakuwa na itikadi sahihi kuhusiana na dini ya Kiislamu hali ya kuwa dini hiyo ya Kiislamu haijui hili ni jambo ambalo liko mbali na uhalisia bali huyu mtu asiyojua wala hana mpango huo yeye lazima atakuwa na itikadi mbovu kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala bali lazima atakuwa na itikadi mbovu kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallama bali matendo yake atakayekuwa anayatenda atafanya matendo ambayo yako mbali na dini ya Kiislamu fa ya ibadallah enyi waja wa Allah inna tariqata ahli al-iman hakika njia ya watu wa iman njia ya waislamu hakika mushtamilatun ala al-ilm bil haqqi wal amal bihi imekusanya juu ya elimu ya haki na mtu kufanya matendo ya elimu aliyokuwa nayo walyahudu fakadu lamal mayahudi wao walipoteza matendo walikuwa na elimu lakini wakapoteza matendo wanasara fakadu lilma na wakristo walipoteza elimu faman kana lahu ilmun yule ambaye akiekuwa na elimu wala yamal biilmihi lakini hafanyii kadri ya elimu aliyokupu nayo fakad shabaha bilyahudi amejifananisha na mayahudi waman kana lahu amalun na yule atakayekuwa mtendaji wa matendo mazuri walaysa lahu ilmun lakini hana elimu wala hana muda wa kutenga kwa ajili ya kujifundisha fakad shabaha nasara hakika huyu amejifananisha na wakristo ولهذا كان الغضب لليهود kwa ajili hii ilikuwa ghadhabu iko juu ya mayahudi kwa sababu wao walikuwa na elimu lakini hawakuwa na matendo wadhalalu linnasara na upotevu ukawa kwa, kwa wakristo kwa kule kuabudu kwao bila elimu والطريق الحق هو العلم النافع والعمل الصالح نجاه sawa sawa ni ile ya elimu yenye manufaa na matendo mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala fala yanbaghi lilmuslimu an yakuna ala tariqi yahudi haitaikani muislamu awe katika njia ya mayahudi wala tariqi nasara wala haitaikani awe katika njia ya wakristo kwa hiyo muislamu ambaye anayetaka saada mbele ya Mola wake yule ambaye anayetaka utukufu mbele ya Mola wake yule ambaye anayetaka kuokoka mbele ya Mola wake basi akusanye baina mambo yote mawili atenge muda asome dini yake atenge muda amsome Mola wake atenge muda amsome mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya hapo aendeleze kufanya matendo mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na hivyo huyu muislamu hawi katika njia sawa sawa kwa hiyo lazima mtu asome katika maisha yake hali imekuwa ngumu lau kwa kusikiliza basi jenga mapenzi hata kwa watu wenye elimu na vile vile usionyeshe hali yoyote ile ya chuki baina ya hawa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kile ambacho ameujalia katika elimu haya tunayozungumza liman arada najat yule ambaye anataka kuokoka haya maneno yanamgusa kadhalika liman arada al-falah yule ambaye anataka kufaulu haya maneno yanamgusa sijakusudia eh, isipokuwa ni kuwahusia watu njia ya sawasawa ambayo itakayowafikisha salama mbele ya mula wao azza fi ula wa adma fi ahli samaa kwa sababu bila ya kuwa hivyo hali zetu zitakuwa taabani bali matendo yetu yatakuwa ni matendo ya hovyo matendo yasiyodhibitika kisheria bali mtu anaweza akaona kitu anachokifanya ni sahihi kumbe kinasukumwa na nafsi yake kinasukumwa na hawa ya matamanio yake lakini si kitu ambacho kinatoka katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama kadhalika yatakikana maisha waislamu waliokopo nayo mtu anapoona mtu mwingine hayuko sahihi amshike mkono na kumwambia unachokifanya sio kitu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 إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة الله أكبر بل لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الصلاة على الفلاح إقامة الصلاة